ингек куша курынмасть. Халичен хула курман Тимрук чембереші цекерзен тілінзех кайры. Кунда урам хышын урам икен, шүрт бешшін шүрт. Шуржызен бара темиже хутлы. Кандыгізене шутламадыдынсан санда күш-пуш алчыраса каймалла. Йышлы чиргүзен тіррезем, хевел жінже шунса шишсе елгыжашы. Тем еллі тексім шурцем, Урамын тыр тығырлыгеншен пушласа те жеті лаппипе пүлінне. Хапрыксем иміш бізем. Шалтатем шадырдатни, кемсірдетни, шынғылдатны, чәриклетни, чарынас шүкпек янрасадырад. Шүрчесем шүллібе бұл хула урамесем тавырбек. Урамын игиенебе ништан дейми халық вырезе тударе, чаваше иржи, терле чальхеде, терле сазы, сомахесене уйырса да бідерес шук. Севе херринче ударды хурт бек шин хевешет. Ватты жамрыкки аржине херарыме, яшкеремде херупраш. Терле тумдир тахынны халых чабар курынать. Пэри удать, тепри чубать, баскать. Кашнин хоен эшехеле, нуши терче, шухышы сабынышы кепер патне лешитес шерде, еріле пазары пұшланны дейін, чарына білмей штав жав керлесе дырад. Кадыр-кадыр хамаран шапкала сатуны лутрада пәчік хүшісенче терлі тавар басуды вашы. Канышызене шухатна услам шизем, хойзен нигама кирлемар обыр-табырне сутма бәделенсе пуржук ябалыне кашықса кайса мұқташы. Бізенші гына икен хак хурайми пуршында куш илейми мержен. Ыдарма жук ялдар жуда суллизем, шут уйыха куляндарыш, веле вадандарыш. Весене элек кедерне патшан, пахырны хребенче чалт шуры кемелден шыратсадуны имеш. Кава карса суллизем, хышанда булин кемелбе юнашар выртса пулешинче ишмаса. Чәр ағақ күшлі шыррезем де шав ұшты жүк ұсламшызен, азамлы арчызен жығына пыдан юлны имеш. Урық шырде шыраны де тарам. ярым ярым шаржама езем, сәм авалхи палхар патши мұшырызен, әмірзем урлы кашны манышми пехилізем, тәнжібе шыразан да пәдембе иге моя жешмін. Бізіне икішне де шак ұсламшызен падінче кына туянма булать. Хушлам шуды епсене више патша карабебе, вище тенес урлы кажарса, виш уйықта више күн турттарса, шәрде вишемеш күнхине чембере илсе шидернемен. Терле тесле шиппизене угата карыс теше, бізен пір хутырне кына шиче хрансус арланы дете арласа бітереймен дед. Бара остаки тайзем патне шидерзе, эше кірттерне детте кунда тиесе килтерне дет. Угаши пигынаи, сөвем-сөвем ылтын. Күжірба курырда алларба антегенер, кымылырба савырда хавасырба туяныр, туянманны кадаран пықса хапсынсадыдыр. Тағамран да шебешрех, бізен мұқтасымайы. Тезезе бұғызын ним мелі жүк, хи кунра хамыр күштіліне пулаган арыш пиріш ябалаше жеккен, де суя күшларца яныскер жеш, каптырмиде шудатны пралука, небек лашра, таткала туныскер гына, шыржиде ахаль кавак келенжерен жеш. Ана гына тешмірцех меншин, шак усламжызен япшарзымахне малдан хигуд илцен шалт хытса телене Халы хұшшебе иртне иртнетім рук, иригерех ярзабусреде чарынче, вырахченень пақсадычы. Ундан тепір удым ярзабусре, терлі сымақлы саса еккіне ярза итлері. Ай тупата, мәскер гына сутмашы шикунда, укша булсан темінде илме булать. Анжақ мән илдір кунда тимрук, туянас булсан да бе туяндыр. Пір бұс ұқши шүкші бұлсан да күкішне бұл әбі ұқшазыр демері. Леші шапақта она ирексерден денебек пәдім бак кеміліне барсағы баржы. Пірле келе табырнар да келе табырнар десе күкіші тембе хистері Тимрук үгіде кемері. Бұл ашысы махинчен ирдешін пулмары. Керек мінле пулсан да хулара бұрын запықмалла. Кунда палланы пәліне шынны шүк бұлінде, қатшы хойне аптыраманахы бірі, хватер де ытлах иккіленсе тымасха, ұштада бұлін эше вырнашса пульмежі тезе сімленет. Пірсымақ пағаласан, кук кешін Тимрук піргі пәрчептімде пажырханмалла мар. Тебір ұйықран килне тавырны чух бұл юри бәсен батне кірсе каллех каш вырцагайы. Чибер ингеші балли хуларан ятлы барне илсе бымады, ос шидері. Тарана білмен әмет. Шунасыр бұлзан да вәжәмсір вәжет. Кукышне ызат саяны Тимрук чәмбәрін варымда кукыр-магыр урамысемдарық пәр пәтчен пайдақ шапкаланса жүрері. Кукыжы бежухне бізем товар кележі хюттинче бірца шыркашнычы. Кунебе хула курса ывынса зашитне хыщын, шав келет ыштайы кенне чухлаза тупыпта каллех шавындах шивырып тесе шуғыштытнычы Тимрук шыра-шыра те бүлчі, энерхи келеде шаплах тубаймаре. Каш сулхыне пусан пәр урам херрінчі лаштра евіш айне кукленсе бек шыр тәттімне сирілдерже, ир Ирхине ана урам шалкалаган сенчен пәрі уксах старик кунда кансаларма юрамас дері. Міншін юрамас жи, шавна пәлеймесірек юлже. Юрамастек юрамаст епин, хирисет расы ялдан килне шамрык шиннын шуденче де жук, ури ашталла ертнешере тарза утре варавыл. Кондаралла шитеспе шагынды хергене шитсе жарынче. Киленчен изе духны шурым худаши, ына тарзақ тарзах таржы. Шау худашына энер шамалдарах бек туйначы. Паян унышне чул дулдарны дейін, шурымне авза антараса житерчі кимру худашне алвешін шеклемеді дедінчі, аплада пузадиккен, Мэншын унын шавна шаплақ шеклесе жүремелі ға. Ашы хивел шамыш сутса пардак ұқшадыма парзаяны чешке. бек самантра ұн унсымахне түррек ларса оныштарма бұлад. Ава кунда ұн евершинзем хевел шамышта табак, кандыр барриде каван барри судашы, бәзден ретне пырсадыма да юрать бұл. Пәрі бішті виштавады жыл асырақ малла, юрланы бек сазыба аватсаячы. Шулдра гына хевел жамыш, шулдра гына хевел жамыш, аслык шинче шичы күн тибетне, күргі бижі бұз. Күргі бижі бұз дейд. Күргі деп пәчік хойын. Үвіш кіреспек гына, шабақта бижі бұз дейд. шавын шавынбек вижебе миже күрга Анжақ лешін тибетне хевелчамышнечке. Астық шинче шичі күн тибетне дейд. Тимру чамышне тибетне, тибетмени шамна білмест. Хевелчамышы шултра, е шултра де астыбаймас был. Тебір дезен, пур бір мари тинех, шинзем судашышке, міншін унында Шаван Шаванбек шуғышпа хыбартланса, Тимрук енчен енне бұққаласа илчі, Хайхи хевел хевелжамыш судаган патнерех пырса хоян худа шине салтыры. Эс, мэн унда, тем бирги ыйтрележе. Тимрук ун еннелле çаврынса пăхрре. Мен судадын дедеп, хевелжамыш, хаюзыр калаза хучы Тимрук. Паран гундан. Ышта, кирек те шуйттан Тимрук ун самахне шуйт вырынне хучы. Илдетне сана галадып тымсик вара манын. вараманын. Сөбілдетсе тұрадын хатада, парын тени сана, кунда ан канцерлесе тұр, холғы урлы, кыдардаса кетмесін болсан. Тимрук хойне кундан міншін парынма хушнине тинех тапшырса илчче. Лешне канцерле диккен хавыл, теммар тебірдесен бұл урық шөррде де сутма пултарать. Худашне шыппын шәклере де малалла утре. Курги бише бус курги бише бус, Таврана янраца каллех аватмады чілеші. Шав шиллес шынран хапна демрук урх ешінші, худашне ұшса хойумне хучы. Ирден шүренчі лайда чарынаган жүк. Тимрук евер семехав тем кулгаласа ирдеші. Утламыш егітне хоенжен кулны бекту янать, куш күш хірребешеш пықса мынашлын удашы, ялдан келнешінран еренеші де бұл, хулашке гунда. Ун батне пірваты карчык шитсе чарынчы. Мен чухлі ыйтадын, хыбашласа пахрывал хевел жамыша. Курги вижі бұз, кургу ұшта барасанын. Кургашук та күшпа чухласа барып. Егетсымахе карчык кымылне кайры. Пәлмесепшке сан күші мен чухле чухласа, чында, тюрешін пуласха, хевел чамышы, чәрірі кава кавагаршын бали юрішке, Иге пуслық пар хайппін мана. Тимрук тінех сывлышне канышлын шавыржы. Шак карчагын алли шамал булдырах, болона, иге үбіш егерлесе бачы, тен тада ытларақ табаны бұлечі. Карчыге ыры кымыллы күрінат. Шите-шите, манона хумалы вырында шуктері. дері. Игі бұзывех кыларса тимругады тарчы. Каплах пулсан, әші онмаллах ауынын. Тадакам келеші тесе кетмедгідінші бұл. Курга кирлечі она сутма, еплевыл шавна пашырақ аза илменха. Таврана лапах калары тимрук, шыбақ ун телейне, тудықса шытны курга, курынах кайры. Тенчере бұл да кирде бүлшейкен. Тимрукына хаваслан заярзат Тахшан шавкургаба кращин давраш тыткаланы булмалла. Худа шибех шивхеррине анса балкургине хайырба садара-садара шуре. Тебе елда хапсагаячы буль, юратха бұғытра сыхлама білчі. Курги пызықра екен. Лешін пәжек беш шутластық, ик бишебеде он курги тулмас бұл. Тимруға бұрбірек куябала мелле бұладха. Валкаллех ширан херне улықса хайвырынне пырсатычы. Пайдах шинирсе жүрет. мен жән кургада бұлін туянмала маржы әнде Тимрух хевел жамышне. Шук, она асырхаман пегех ирдеші де гаяшы. Шапла кетсе пайдах вағыт иртерне хышын, унумне сыран пинжактағынны шин чарынсадычы. Ытла беде, туда дамар, мен жүхлі ыйдадын, күргине виші пұспақ барадып. Тенгілік бакласа бармана. Тимрук кесинех башлары, Унын пәдембеде утмыл бұскына, тенке баклама шитмест. Мінлі суды жывара езі. Шавын бегінде, ев сутма тыдынны нығынаға. сутма тыдын манда бұлға, күргуда шеделсе бетне. Кирешмес сана күнбек бактыбек апаланма. аппаланма. Сыран пинжак лэшін паранса хой жулебе утре. Кунбек мені не Тимрук бұл каламасырах білетті, мен дұма бұлдардыр. Тен кыштах та пулин Тимрук умепе шамыр хер ирсе бырать, чы башла тумланны. Эй качы, мен судадын. Тимрук ваданнепе шәрайне анса каймахадыр. Тулли пичы марды самантра денебек вӹриленчче, хăй жабах майы бенчеш, хевел чамыш, тесе хучы. И тубада сымахнада кивжен иледіншке, хутада купсана тухашын. Хыма шурза ывынмарына, хер унбатнерек шивхарчы. Шук, укшазырда парадын пул. Э, хура парса ярас пуляра, парасмар. Ак хайхискер, теленем пек турихер. Эбі сана калашма пулдарайми мәскін чыха. Кымылдан ырзунса сымахлаган шынба міншін калашасмар хаюлана бұшлары Тимрук. Мәнес қатшы бұжыба шағынбек вақтебек ішпе тұрмашадын. Ман телеме шапла келсе тұқрыға. Шук-шук, терехер она тақшан палланы піліне шынбек. Сан вырында хамбулас бұлзаны, бұзық кара пусма таварба кына суттумалла. Тен хам да шабын еші бұл. Мұқтанасын калаза Тимрук. Аштан біле мінле ішіне сымақсырақ құрадыпға, чын қаладып, келешмес сана күнбек әш. Тимру хере күшран чыр пахре. Калашаса шивич калашадында ыш тізен бұладынға емігім. Аксана, емігуда болсадады ми? Хер тепрендерзе күлсаячы. Шав самантра тепіренчен машук тезечінне сазы илденсе кайры. Хәр унданла пақса аллине шеклері, ундан каллех Тимруға тенгерчі. Чываш күленже вірінет біребір, ав-шав шүлді шүртра бұрынат бір. Тываллады сақыдар тридехер, хойне хер тантышызем еннелле біштере бажы. Хевел чамышта бурин илзе каймалла чэнде. Иран, шабақ шак бұғытра, катаран илденче херсаси. Машук ятлы икен, кунда біренет, кывак сатин кепепе Шүшне майралла ягатса тураны, пит чиберсі мақлад. Мәндері хавыл, ыран шак бұхатыра келме бүлчеи? Эпин тимруғын ыран да кунда шак апалансылар малла булать. Шиде, шагын бек киревзір сымақсем илсе педерне хыщын, Тимрук тегех ятне ярса шүреймеха. Она капла да пуш түпінчен чидет. Бұл шабындақ Пажыр тұрышса тазатны күргіне ярса тытрре, она вăя щиитне таран инчерех ширманалла варгандарчы. Ундан худа шине хăрах алдешшін шеклесе, хойде шыв херринелле анчы. Башмак ширанда мән шыв патне шидиченех ведде бәде чул. Сыхланарах анмазан шуза үкмеде булать. Туенче иккен вишн шыва кереше, Солхын маржи Шив куча сибетсе симесленет. Кер вагаче шив харчачав, тәллен паллын курынаган хаяхтемеде сарыха Энде кунда бір аннаскер пышықны урана шуза ұжылдарма да юрать. Тимрук аттыне хывса курманчыха, был шивхергіне ларса аттыне хывре, тарбитне, пюртенкине, шилишинче куштыркама сарса Шиве чында сулхын, Бұл çавăнтах хăян худашине асне илчĕ. Худашине кудындыца, хевел çамăшне пәррчх бар месілдері. Юқтырақ шыбамай. Энде хевел çамăшă те мар, Тимруга кулленхи кілі шах хевел çамăш бүрінне юхса каяссын туйынчче. Кулыш мари, çавăнпек байпетті çыннăн качче пулнен те, çав кирлле-кирлле мар япалапа аппаланса çүремелле. Лайықрақ шыбана тивішмі жібара был. Мін качы бұшпа хевелчамыш сұтса жүредін, Хайхи машуғын сасы шаплақ хинже яныранын дүйінші. Шугенде, Тимрук тегех шавынбек елықтармыш ішпе аппаланмаст, аппаланаста жүк. Хевелчамыш епле юқсағайныне Тимрук нумайчен пықсасын азадычы. Пәржізем жиран херрине лара-лара юлнычы Тимрук візенеде тасатрре ундан аттине тұхынса, ширан хіррибе баскамазар хабаржы. Мін силлерренн шагесі унда, ұйтре Тимрукран палламан жин, ябала. мар ябалаба шыба баралама юрамаст ажам. Тимрук онын малалы самахне илтмене хывза, баскара хутре, халы хушине кірсе кайры. Шавынбек йылықтармыш шіклемрен қыдылны, она вай керцех ячы. сине курас шука мене кирле чыжи, шавна халичен шіклесе жүреме. Мен усыне курны пуле чыжи был, оныштарза сутны булсан да. Херех бус илне чы, нумай булсан, аллы бұз. Шинзем шав укшана эшлесе да ваше, тенже халығы уменше, пить кужа хередес мар чаваш куле пурдетче шавчын бірде. Темле пить ослы чаваш, Иван Яккілчі теген шин тұтсадырат дед. Шав шкулда біренеген хер пульчі иккенха, унба кала шакане, тереха бізен шкулі. Кадара жүллі шүртсем ешлі күрінаші. Пиге каланы шкула унда ыштан жираса бұр. Ираны шак вырына келедіп бұл, Эпин Тимругында келмелі керекмілі бұлсан да шитмеллех унын кунда. Шав машука темшен курасы келнене Тимрук хойде ништан ынкарса илеймест. Кемелі век чипер сасы халде халхара янра сатынын туйынать. пек йырыс пәбе чебек, кымыллысын бичіде Тимрук азынчен час тухас щук. Бұл хайбулны вырына тембек асырхаса юлматырышры. Унын шагында килмелле буладиран, шак бұхытыра. Шак бұхытыра кына да мар, бұл ирдерех, шыпақ кондырлательне шагында шитсе дөрі. Паян кунда анны чух, бұл жак урамба хиртне чыжи. Шак тимер, кышылба, терлесе педерне хапха уменченех иртрыжи был бачыр. Халь анагына уйырса илмеде канзір. Кирекішта кайсан да, шак урамын бішне тухичен, бұл тюрех удиға. Шүллі чул шүрцем она пәрінчен пірі хитререк күрінашы. Бізіне терлетіспе сырлаза илемлетне, решеткелі кардазем, пахчазем, сатсем, сачысенчи пишықсе шитне панулмезем, халь халь тадылса үгесін күжәжі ешші. Хирешри шүрт айынчи нюхреппеккінчен пірі шапшуры кулачы илсе тухре. Унғышынақ тепри тухре, алынже унында кулачы. Шөкір тавраш сутмащыжы жабында. Тимрук урамурлы кашре. Алықтыр ринжи хомашынче шөкір еверле үкерчік бұр. Унайынче темін шырныне азырғары бұл. Тахшан Тимрук пичетлі саспаллы сене палла чыға. Пір саспаллы шумне тебірне хушма да пілгелечі. Ағы хай шыбақ шавна пілні кірлі бүлчі. Бұл буламады дэнче. Ка-ла-чы-и кулача тети күнда? кулача пулмаллашке. Вăлте бір құтта бұлары, шаплақ шырны, шыраса бара, вырысла шырны. Тебір çын çитсе Тимрук ұнба бірле лутра пұсмаба анчы шала кірсе кайры. Нюхреп мари кен кунда тирбейлі пюлемсем бұр, чүрежісем кына шәршуменчех тұныран тұл енчен лутра ашы. Анлы шүліксем темен чухлі кулачы. Шавна курнебех Тимругын шиесі келжі. Паян был чында ұшнетте пренчі кандарман. Хой тіліне шабақ кулачы болнышын бұл калама жүк хебірдері. пиде камалла тудар, кына кукша старик. Кулачы кирлей зана, ыйтрывал Тимрукран. Тимруга шағырда юрачыға, анчах бал кунда курын маре. Кулачы, тері вара был. Меже пуслых Тимрук кесінех башлары пилік пуслық пығырдыттаржы. Камалла тутар мамық пек шемже кулача малдан шурмаран гасры, ондан чәріклері де тараса шине хучы. Ме сана пір керепенке кулгалары был аллы сене сыдыргаласа. Хавасланны Тимрук шак тутара тавды вашынчы, кала сене сымахне калаймасырақ тұқса кайры. Ытла ескілні килни паллы Кухкаже унвалли пәрчілі шығыр хабарнычы, панулмебе хаярпанычы, Тимрук шавзене әнерек шизеячы, ундан ба шыл хушине те хуманха. Агы хал уналлинже шапшуры кулачы. Худа шибе чергене чух, вал печік шеш тады хушса илчче, тутан забықры, кулачи пит тутлыбек туйынчы. Ышта жимелле буладенде она, урамра ирсе бына чух еймесеншке, шин кулмадыдыне ергене пілменскер те іштады. Е хой пашар пулны шивхеррине кайсан, инчерех юлчы пульжав, әнде бірінне тупеха. Тимрук малала ярынарах ұдабышлары. Утны жемен халықта ешлы күрінат, пурде хула халы кеші, е ун евер де бұржи. буржи. Пуренде пулмазырары. шүрт шүртхерринчи хамасарны вырын та шав хама пусма кудать, Пусмесене кунта епле чипердуна тупада, ебе сапарата ура пыльчыкланат шук. Уран не тухре Тимрук. Кунда халь ик енне де кайма булать. Хыш енне кайсан ондареши. Тимрук ышталла каять хате бірдесен. Хулана тухса кілні чух, реппин дедешына, адыл херринчи пристандре каш выртмаганаш ашпанычы. Тимрук адылда курманха. Кукышы ына хойсем чарынны вырындан адыл айықрамар тезе қаланычы. Аслы урамба анмалла имеш. Адыл херрине анас болсан, пин шуры пусмаба денечі. Ширане шапла шүллі болзан анмада харушы бұл, ана-ана аныш болын. Ун уменче еш сад, шалда улма евіш таврашук, Сылдым енче шиче таралла шүлле чиргі бұр. Каялла тавырна чух шак чиргі батнелле ирцен порынмалла булать. Тимрук асырға бұрать. Бұл сылдым алла халық ытларақ шүлегенгенне порынса аслы урам удать. Ужы хапхаран ирден жүрен біргет. Тимрук кыштақ шикленче бұлінде шалалла керсе кайры кайрех. Сатра мәнде бұлін сатыма әже илмес хужи ыштарах пұрыначи, курса калашсан вырнашна да булечі. Тимрук енжен енне пахкаларе, шур тавражы курынмаре. Чынсем пепрле малала иртре. Сатра пір чипер майра шив бар сатырать. Тимругын эшес шуғыш марха, шиесі келет. Ашта да бұлін хүдерек шіре бірнашса кулачы шиес пирги шуғышламалла. Саты барринче темише шул юпленет. Тимрук çав йышлла çулсенчен пірринпе чатлахалла кірсе кайры. Кунда ирден çүрен курынмасть, пір-пір хютлихе чарынсан ына никам да азырхас Ағы Акы пушы келде бур ларма питмеллі. Тимрук худашне кула чинчен шүрріне хушса илчче, çуррине ыран валли хаварашын пульчче, пикенсех çиме тытынчче. Енчен шақса мантра балкундалардыне камда бұлін курас болсан, Тимрук хойне варра тыданны бек туйны бұлетші. Юратька, она никамда курмас, никамда чармандармас, хойде никама концертеместь. Каплах тұранса бұлмары, бұл шавындақ тепір тадық некіларжы. Халхинче пажырхибек васкамаре, тинех иклетмеде чарынчы. Тимрук тұранчы. Халяк, кундан кайначух шав чибер майраран таргурга шывда еші. Сатра никам канцерлемен шырде кансаларма пид аванда Тимрукын каймалла, унын паян ышта шаргажасы біргі жуғышламалла. Шав реппин дедіш каларыш адыл херринчи пристанех шитмелле булат пуль. Май килсен, ондах эш пеккиде шыразапаке. Ларна шырден йыбыррын тұрса утре Тимрук. Хайхи майра батне чарынса пір гурга шиве шре. Шиве пылак, майра унран, игі пусыйтре. Хулара шивада укшалла суда шиым. Шак пылак шившынах укша тюлессе пілнедек, Тимрук пір думламда Майрана шабақта егі пус каларса пачы. Укшана шаплақты каласан, тада біштывады кундан аптразақ шитмелле булать, Шак тимруға тимруға хырата бұшлары. Сатыран тұқса жүлебе өтірі бұл. Адыл хергіне ұшталла қаймалла жүгінда. Ак чын бір құлы сана. Калама құлы бейт бұзық. Ұтламыш бек ялсене пірле бұштарза бірнаш тарастық, меже ұтламыш утламыш шынышны бұлі чыжи. Чын бір жау. сазардық Тимрук тұқтары азайлшы. Тұқтары кунда дечіш. Бұл кундах пулсан ыштарах Эх, шавна тупайсанчы. Мінне тупма пулатши уна. Негамран ыйса білмешук. Килден киле шитсе шыраймастын. Шукшав, азай илнебех она тупас шукунда. Тимруға хиреш бір тудар ирце бұратшы. Калырха, чарзадачы Тимрук. Адыл патнелле, хыш урам байыртмелле. Адыл херринеи, тере тудар, ширы мыйыхне шылгаласа. Ышта, хусанаға әстет немалай? Акшак урамран тухадан да сылдымалла барынадын, шавынтан дюрех анма Тавда Тавдабуш, кай, хавыртрах кай, сана кедеш унда. Ышта, хусанда ара, шавында каядып деденшке, шүтлесе күлчі тудар. Качы кынган бұққаласа юлчы. Тимрук ына терезех ынланчы болзан, оның шак урамын вешне анмалла, ондан сылдымалла бұрынмалла. Бара тюрех адыл херрине. Сылдымалла паранаган урамба чен чылайчен утре, жын она тек таваллаха барныбек, хирешле утныбек тугенче. Адашса каймары был, тудар терес шула кыдартрыжи, камранда булин тепер худ ыйца ытлаши пулас шукче де. Апажым, адыл херрине ыштан каймалла. Херарым ун сымахне итлесе дедымары хой жүлепе Тим Тимрук тада малалла иртірі. Тада дебіршін тим Тимрук она чарзатычы. Итлеха, дере Тимрук, эбе аякран келнешін, міндежі күнда, ұштада болин каш вұртмалық хватер тубасшы дедіпте. Хватер? енженденне пыққалары лежі. Аптыраса юкрени? Ялда салагайык аптрамасть, хулара шын аптрас бұри. Ав шавы хутлы шурда Куратна, пюрнибе тіллесі кыдартры вăл. Хăрах енче пәчік алық бұр, эс савны жинным шав алық ран Рехмет ырзымахна. Леше кушайын кулма чарынмазырақ хой улепе утре. Тимрук херле шуртумне житсе чарынчы алыкне хаю шакаре. Шалдан сазы илдинмере, Тимрук тада шакаре. Часах темле сончыр чонкырдатны алык чарекляце ушілчі. Тимрук кумне туме тағынны пашаллы жин тухридачы. Качы хыйне шаплах кетсе илесе сунманскер шардақ сикре. Мән керлі сана, үрішінсе мана шагында шыркаш машқын хватере ярыш тезе білдерчіш. Мінле Тимрук урамра чарын садыны шинденнелле аллыбе тасса кыдартры. Леші шаплах шылтерсе ерсе Утах хыван чулупа, кышкырса парахры салдак, курмасна, терме гунда, алыкне шалт хупсада хуче. Тимругын сехри хапре, терме деди, ристанцене хупса усраган журт барагу, термеи, термедени хулара пулади, ағы сана ятлы хватер, шук унбе хватер марха Тимруга. Леш мэншэн шапла хулдала заяжыши. шагын пек инге курныран кулма вăданма çте иккен, тенчере ттеррде çын пулать, Тимрук урыххран каялла çаврынса пăхмасăр урамба утрре. Чипер кӱме кӱлне самырлашасем, ун умепе ірде қаяшы. Лажаба Лажапа адлы хергене часах щиитме пулечче, çулне не терес кытардетчче çына. Анчах çавын укша тюлемелле пулсан, Пажырав сатра ына шив гына эштертіште унжында шыбақ иге бус кыларса запамалла пульчче. Тимрук чул сарны урамба хăйен сыран аттипе каплаттарса баскамасыр удать. Кунепе шапла шүре-шүре йылт ывынса çитрр был. Халяк кашта булса килет. Керхи кун шанчыклымар, мар, жерден шандалык тексім пэлет бекарынчы шумыр бушларым. Ышта бұрза бұжа чекмелле. Бұл крыльса хүттінче чарынсадачы. Пәркарчык шав алыкран керетчі. Тахлачы, сымақ хұшрыт Тимрук. Ышта кірсе каш иртерме булачы. Пәлместе пачам. Каржық шалалла кірсе кайры. Тимрук юнашарды шүрт патне шице чарынчы алықне жаққаса бұқры. Камонда, илтенчі шалдан сазы. Каш иртерме хватер ыйса бұқашынчы. Ну май гунда сиренпек кисем. май дед!» Тимрук хыйынсыр бушне татада урых кам шаплануша курнине пэльмеска!» Пір кашлыға гына йылынза ыйтры был. Пүртне етса кай мастып шкеенде. Вырын жуктені сана. Алық не де бұлін ұшмарыш. Епле апла. Үттішінсем земде шақсембек шикунда. Юнашарды тебір жұрт умне чарынчы был. Алық не Кунда аккаш бұртса каймада пулат пуле. Хепіргесе шуғышлары Тимрук хой ошынче. Бұл алыға ұшрықына шалдан кашкар пызыгеш еді сіксе тухре. Тимрук аран алыға хупса элгерче. Лешына халех шурсады касын дуенче. Еді шаплах чарына білмезір хырылдададь. Шалдан шин тухре еттіне чарче. Мәнгерлі сана? Хватер ицабығашынче Хаюзыр каларе Тимрук. Есір пәлме бұлдарадыр бұл, ұшта күнда хватер бұр. местеп шау, алық не хупса күчі ұнба кала жаған шын. Күнда ұнба сымақлас мар. Тимрук тарыға бұшлары. Бұл қали чен чарын каласа күрні шүртсем рех чыға. Шет чибердерек шүртлізенчен малла чы бұл. Әнде тухна-тухнах тебір күршісем патнеде чарынма булать. Пәрхер арым алық патне тухре. Хваттер кирле чымана. Ышта, ес, шухха, ебі ялдан келнежін. Пәр пәчек бүлім, уйықне биш тенге. Хымын кымаға құтса жытмалла. Ик уйықшын малдан дүлемелі. Мана кешір қашлыға жеш кирле. Шук унбе хватер. Урық шәрле жираза бұқыр. Ышта жираза Каллех, алық хубынчы. Мен думалла, ұшта каймалла. Шумырда шаплақ чарынмаст, пәлет белсе кайры, Тимрук еді жүрібек ебензе петрем. Бұл темле сада кірзе, евіш айынчи тенгел жинеларчы. Теттен бүлчы, сулхын. Кешірде шапла, жүрде каш иртермелле булатши, Тадақ тем шиесі кілчы. шиесі чытма бұлдарыға, әжензе ебенні хыщын, ұжы вырынба вырсаканасы теме Тим рук шаплатен келішінче ларны шырдех сіңк Шивырасмар, шивырасмар асмар, шивыр асмар, тені шырдех куші-пуші шухышы сен вал вăл тенкел хышнелле чавзи петеренче. Така мына çуременнчен текре, Тимрук сазартык кучне уну унуменче пәрр херарым. Эс мен кунда шивырадын, ышта шивырастата, килне каймалла. Кунда юра юрамаси, ларна шырден шекленче Тимрук. Сулхын кунда, шынза бұзылма булать, ав тадақ шумыр келет. Хута кірзе кала жаган херарымсаси, Тимрук кымылне кайры. Ялдан гилне шинеп, тере Тимрук. Пәлеште таван та шук кунда. Иртне кашине урамрақ бұрса шывырдым. Паян адыл херрине каяшынче, шулне дубаймарым. Эшей кірзе пульмежі депте, ништа шарынма білмерім. Хватер ыйца виш тавада шере бахрам, тупса пулмары. Ышта каймалла дада. Ак тупада, тәлінні пекрех каласа хучы херарым. Ялдан киліне шынна хергенеген жук. Адя хамбада, пүлім пәчік кіде, пәчен бұрынадып, урайне бұрын сарза барып ыдах. Херарым чындаса хергенчі пулмалла Ун Унсасы еваш, хебердені тимрук, тавту думада самахту Сатыран бізем мазыр дұқса өтіріш. Херлі хунар уран бішінче вайзыр тілгішет. Ирден жүрен пашырки пекмар, сақал, хушаранғына сиктірмелі таранда сенбек үмесем ирде-ирде каяшы. Палламан херарым Тимрука пір тұғырлығалла ерсі ғайры. Тимрук ұнхышын ұтыры. Басқара мәне мінес бек ераланан. Басқасшынға ұрапажым. Пір лутра жүрт патнешітсе чарынчыш. Херарым алы күшірі, шалда деттім, ұштала үртмеліне пілме жүк, Көшіран еппе чіксенде күрінмаст. Парға алуна, хам шабатам, хайыллырақ пускала. алла аллан дыдынса, бір пәчік піліме кірсе кайрыш. Шалда таршыр жигерет, бөчі. Шабақ та күнда урамримар, десіре. Херарым лампы жүдірі, Шумыр байы бенне шуге халатны хывса шакры. Херарымда марикен хавыл. Тим пилі кулды жул асырақ қына бұлі. Соне чибер, пит күші, әшенне пекрех күрінсан да, комылы. Херарым сәделішіне пишне улмалардыры, типне шығырғыларса күші, Тимругалар масынчы. Тимрук шиес келмес десе туртышсатырашынчы, хер санюк ятлы дері бұл, унран кулкаласа Юре, тере был егілдені майлырақ. Эсінде пір-пір чаплы трактирде пуян улбут пек абатланса бұлға. Кунда ак сивенне улмада шығыр, шиес келмес деден, ман бұрбірек шиес келет. Ну лар дедеп, еландармыш ача. Сәдел шинче мін бұрри сана да, мана да жиде. Эзі пуян мар пульға, ағы начасра чей ұшытса әші бір. Эз ыштасан ажуанню. Эй, атте анне, сывы пулзанчы шавда бізем, хер юбырын сывлы шавырчы. Анне ман хам пәчікші чухнех білне. Эбір аттебе ялдан кунта күшса келдемір. Иксімір шәк пәчік білімре бұрынаттымыр. Пәлдер бұл хой үшлеген хапрықра порос айне бұлса білчі. Шапла халі шут тенчере бір пәчен атте анне курса бідермен нушана Уйырза бурынадып бір пітчен, сасы тадылас бек илден чуынын. Есте манхарахым пәтченшін бүлға. Пәтчен жав, нұшалан адып та, юресымақ каласран бұрыншы тимрук. Канзір жау біріншінна шуды күн күрмашқын, эс седел хушинерек сикселарха, ши анбадан садыр. Эс аржынға пәчен бұлзанда, уруна ыттысем таптас Эп пурынны мән вăл, хер кушран бидір тингерсе пăхрре. Ун куçе айынче карыннă кывак ункысем палыраççĕ, сетел çине часах чей те лартрре. Ышта кунда ӹшлетне, мән каласи пур, аллипе сульчы хер, кепе шываттым, эшем йывыр пулсан да килешеттім ха, бар илгелемелех эшлесе илеттім, хуша шунса кайры, эш сырдырса юлдымыр, Баракам кам айма кайма ысшидерет, шавындалла сулындымыр. Ак эбі кунда пурын каладып дедіп. Пурпір мари манбек мәскен чунсене, темен каласа пӹтермере ына хиреш лараган хер. Ошы пүртре тим рук ләнчірех кайры. Тулли кургинчи чейне де ішсе яраймары. Халех шивырас марч тесе тұрышры бұлінде, күжі хубына «Эй, ачам, терехер, есмен шаплах ывынса шитрене, вырца канахе а Бұл тимрука хума пудошре, кровачи не выртарже. Ху ышта выртын, тубыпшке. Качы выртнымаях кайре. Тим Тимрук ирбе варанны чух, хевел тухса сарылнычы, чүрече шуркареме бидер кун шут бұл был қой патенче не де, кундан мінле майпа не де тапшырса илеймері. Кыштақ тұрсан жеш, әнер ұшта-ұшта шитнене, сатра кампа бұл пулнине аса үлші. Хер тим рукран аялдикеби ұнын майралла, шавра көкірізем, шурма таран күрін сатырашы. Бүлімінші аржин бір болсан да, бұл бұдансақ қаймары. Сибе урайтырық шарран сиктермешінші бек иріккен ярын саудат те, тамат үйтпеве четрене-четрене илет. Тимрух халичен хай уменче шагын майлы шурма тумланны хертыныне пірреде курманчыға, шавын бавыл яргушын куш учсапықма да, хере сывлық сунза сымақ калама да Барандыни, энергипегех худа кірсе калашрехер. Эзі пит канса шивырдын тавда бұш сана. Адя, тұрзадумланынде, хал үштаға яседен, мен дұза күн иртересшін, хамда пілместеп, шыппын тавырчы Тимрук, ошы бұрын шинче қанышлын қарынса. Тарза тумланма чындазақ бұғы шетнетші, именнебе шықленме аймаре. Херде шамна туйса илчі бұлас, бұл Тимрук енне кулгаласа бұқре, кровать херрине арбашны шишне якатан пектуре, ундан шам шамкинчен аллы бешелчі. Епле шамры хаезе, тере был шебешен, межере. Вун жичере бұрадып, вун жичере, манын шаббы қыдыртни, вун жичере дедінде ху ачала айбан икенға. Аржин пұл машқында шулу житнішке ну ху шумна бір тарза ошыт хабырдак, Хәр урыхран самахласаты мазыр, Тимрук шинчен виденкеше ушрде юнашар ккерсе выртрре. Тулли кăкăресем канăшсăр шықлене шăклене илчеш, хер тутипе Тимрук бітне сәрртенче ачаш та çемçе аллипе Епле ышы есе чăнах, ышне бек чăтренсе илтенче унсаси. Вăл Тимрука хытыран хыды ыдалары, капла пурнышта пула титенчере. Шак Тимрук рук немен пиргиде пущаварашын марчы, Унан пәдем шухышы шак шуртран хавартах тухса каясы гыначы. Быртны жырден вăлха-пăлха шекленчче васкаса тумланмады тӹнчче. Шав хушырах энер хойне тарыхтарны кунта аза Выл Вăл булин чарынса каш иртерешшинчче, пәр кашлыха да пулин хватере ккердеген пульмеши Пәрі ына термеш улне саячы, те тепризем баденче хаяр йыты туласады Шапла инге курны вғытра ына пәрден бір шак херарым хыдарсағы варчы. Херхенсе, худакерзе, Тимрук шакна хойне майлы тапшырса илчі. Ава кам херхенет ына. Тимрук сымсіне турткаларе, ебенне күшне шылгаларе. Ун хальшеш шеш выртны херарым шакна асырғаре, вырсах тыны çрден чавза бешінші кіленжі, мәне скачы, емесне. Тимрук күшіл бидір пықса кулкаламадыр үшірі. Херарым біртні жерден Эх, айбанжым, санан мар, ман үксе макрмалла да макрмасып, Андив, нажаррисе мағырчыр. Ирден кун жылунда сана пірреміш худ манпа ұшы бұлдыр Савза, манада, хымнада анайыпла. Апажым, ан жиллензе юл, хулленшеш илденче тим руксасы. Вăл шак пилемрен хăй мӹнле тухса кайнине те аса ури çре в пульччы пуль. Чәринче çапахта она темле хақлы ябала çухатса хăварнăн е хăй мменн те ашы амăшĕ нихçан хушман ябалана вăрласа тухнăн Епле унбек пулса чыға. Ай, им Она херхенеген бури, аплада херхене Тимрук сазардык энер шак вхатра хай шывы херринче хебел сұтма сутма ныне азайлча. машук ятлы пиге бынычче, унда шула чула Тимрук пит лайых чыға. Паян курныжы бірдене чоуна машук, шагын бек пулсатыны хыщыны. Ашта каш бұртырын тезе үйді машук, камба бұлдын дее. Тимру халичен нигама суйса курман, хальдесен, бұл тересіне не пледе калаймаст. Щук-щук, унда каймасех был, каймасть. Тақырдакран ирце Тимрук адыл хергенелле анаган урамба утре. Бұл нигам еннелле де пахмаре. Нигам еннелле пахмаре пулинде, хойне хышалдан такам ерлезе пыны бекту Шав такам тени унран паршит те юлмасть, халь-халь ураран ярсады даспек васказа бырать. Тим рук шаврын запыхашын марчы, шабақта шаврын запыхре. Хойын мәлгі кен, пәрішіт юлмасыр ерлесе бырать. Хевел шудадарақ пықнымай, тим мәлгі тада тіксімбірек, тада хурарақ баларадь. Анчах тем марха, хойын мәлгі жеш, она урық никам да ерлемест. Чун кене хватпа, качы тада васкарах утматы Юлдаш Юлдашсен тупи. Хел каяра хилчеде, шандалық шиінчех сивіце барахры. Юр ба ерне кына етре, ундан виже кашта виже кун урым-сурым шилдыман біргері. Хула тулашынчи вазан чирана керт шалашыла тухры, урлы бирле карынан сукмаксем юрайне пытанчыш. Шыматкун кашкине кыштақ шем шетірі. Хула урамесенче халық каллех йышлы жүреген бүлчі. Хула херринче кичем урамба игешін бұрад. Тари шүллерек бүзілі, шура керек пин шақпа, шавра кышыллы чабаршылікне әнсишінерек пұссалардны, юнашар удагане, лутрарақта сарлағашын, хура бін шақпа, муллахай шуначысене уссаяны. Ик кішіде адапа. Шивых марикенюна сабада жүреме кере лутрарахи. Ундан бара хой шуғышне түрре пек малалла хушса кучы. Тепір тесен он хватере шивықра марри пиріншінде меллі булма кирлі. Шапла бұлмазыр, келешірі унпа тепри. Кунта, каладымшке ядарласа, суйласа илне бек улах вырын, пире тарас чырмантарас жук. Шемьи пызыги? Хойвыл пітчен гына, ялдан килнне чаваш, хулара бишшімі шул бұрынать. Хойне пит лайық біле ха, пілчі хура пиншаклы дебірне. Улькада шав шуртра бұрынат екен, тада камбур бізен баденже. Улька Бұл бұр, бұл шанчықлышын, хамыр еші, икіленмелі бұлмаст. Пирен ішре шамна білмесен юрамасть. Пәш деп таран юр ашса айлымалла пырынса кечеш. Кунда бізем келесі кетседіні бек, керешебе юр хырза Сардага сукмак алық патне шидиех тағыр. Часақ пюртрен тухна сасы илденчі. Камунта? Хамырыннесем, тухтар, уш. Алық иреккен тайлчыде кымыллы шамры курынса кайры. А, Василий Петрович келедіккен ха. Илденчі тухтарын хаваслы сасы. Керер, акунда пурнадыпха, акшак еннерех пырыныр. Тухтар еншен кышт малара хирце пүрт не ушре. Хăй пăлтăр алăкне хупмай үлчі Пюртре ошы пәчік лампа чунать, кәне çынсем кил çурт йышне сывлăх сунчăç, алăк патенче урисене юрдан шылса сатырыш. Пурынат пырха çаплама епен кына кыштыртаттарса тере кил хуши арыме. Инге калашыва хутшынчы тухтар, каларым шке пашыр, шыбах шак çынсем килмеллечен те пирен пата. Ара уль камана ултын шитчінде пулат бірденет чешке, иккін шешкіл чешім. Келеші ға, тада келеші. Шуле шул маршке пирінденнелле жүреме, үйгенне бек қаласа хуче кіл хуши ареме. Шу бұхатенче чиберек темелле, темзе мүзеші, курықта ежерет, хелле вара пүр чүлле шкерт хывса гаят, ірце ирце ларырха. Чиберек житрымырха, шул неде елт тағырласа дұхны Эс мана инге палаймарын булас. Пәргун улькава килнече, кушма ятлычыға, шыбақ шабы, херлі кушма деші мана. Мана башук тесечінеші, пәлдержі хура шаклы Василий Петрович дегенні кілгюжі арымне ала барса. Ирдер, ирцелар тепелелле, чей хадірлесе парас пульзире. Чейне ларды бірхауна дере тухтар. Улька халде маны, ытры кушма. Эшрен таврынна чыха, лавкана шитсе келесшін Кел хуши ареме, тепеле ирсе, хой эшепе аппаланма тытынчы. Чипер хватерде бурынаднезе, Василий Петрович, кухне сырах, иге пюлеми? Леш пюлемне тухтар дузабачы хапире, илденче тепелден сазы, тубада тав дузабы дерес бир. ебир. мыржавха, Василий Петрович, пурынма ирекрех болдыр дәрімір. Пулдаратын екен тухтар, чынақ пейт пулдаратын, ахалден марсанавы Павел Кузьмичта пейт савса калашатчы. Э, шыпақ асыма илдім, энергии ширевінче бұлсана пысық салам яны. Палюк тетейі, хепірдесе үкле тұқтар, Курманны вижі уйық шеш да шулдалық иртнен туйынат, ашта бұл хал. Мускавра, тере Василий Петрович, пресне рабочие сембе пірле бұрынат, шүргүнне сирин патата пырса курып захла Тунсықласа тем тембек курас келет. Василий Петрович шынна аллызене пәрпірімбе садыргалары, тынлавы тілінже кывағара кавагарабыштаны шүшне ягатса изе шара мыйықне шылгалары. Эбі сана ұстас лесір десе чыха, эсі платнике де бұлдарадын икен, платник Эсі куна ебі шүрт терен бұлға, мін дада. Темле мар кунда Василий Петрович, тере тухтар. Ялдан лав шәрішне улым туртарса келдемір, унда был никамада кирлемар. Она сәлі бірчебек тураса томба жырдымыр, шамна кирпичлесе тибедеси шин думан ішмар. Ирекрех бұрынасу келсен үргенесу жеш ан булдыр. Кайран купаларым шал садухрымыр, тул енчен де шал енчен де шуратрымыр. Хамыр еші жінсене сахалдан да вуны вунбилік шул пурынма булать. Ай, чанах, пичи бердуны. Василий Петрович па кучма тебір пиліме кірсе күрджеш. Тулдан каллех ураса сейілденші. Тухтар палдара тухре. Каштақтырсан пилиме тада пиллігін білсе кечеш. Шав шутра иге хер. Пәрі үлка Килхужи арымен хере тепри херле мануфактуры фабрикинче эшлеген Клавди. Килне хонасем татапури кен хагунда дере улька кывак пальтыне хывза шакнымай. Аваны ала барса тухрывал. Ундан хал жеш килнесен енне пуш Акузем хамыр пада шитнеде керержи, керер тенебек денебек шулдюппинче Хам ерсегедім бара, Ну, салдынырінде пурсырда салдыныр, паян эше кайма баскамалла марвет шаплайы, сымахне ытла шепеш келдерзе бұрад үлка. Тавда буш. Хальшеш килнезем тум тиресене хывса, алы ала барса тухреш. Эсир леш пүлімелле ирдетер бұл. Унда ларматыма ирекрех тере улькамыжы, килнешінсене, кире да хабылдума шивықскер. Юнажар пӱлемень алыге вырынне кывак чечекле шүге чаржав гарны. Шалда кышт кына ужырах. Тепел кдесінче тухтар вырсадыраган йывыш кровать бұр. Она пәрдегі сарза зағуны. Тебір кдесри торықларақ сиделе алвешшен чендірлесе шихны шидебе битне. Седелін игі енебе бұрым саксем. Кдесре турыш юк жүк, урайхы мигана жүгерек. ярзапус масырен авана-авана илет. Килне шинсем хойсене сәкет мезірек, сақсем жіне ергібе ларза ұқыреш. Пұр сымырда бұғынза жетірімір, дері Василий Петрович. Херіх шул сене шив хараганскер, седел хуш шине керселарчы, шинзем шине бұхры. Пұр сымырда, дері Улька, бір Осипов кына келеймері. Піледіп, аллыбес Василий Петрович – Ун мұжыры чирлене, паян келеймест. Пышлат бір бұл, юлдашсем. Шиде шыматкунда шагында пыштарына бірде шеде, есірменде шуғышладыр. Кун бірге калашсатыма бар Василий Петрович, дері Улька. Инжерех десен гына, ахал кунда бире никам да жук. Инжи вал тем марха пиріншін, калашыва кушмада худшынчы. Шулне пурсымырда пілдемірінде шеш, пірде шүрес марчы. Юре, келішрі Василий Петрович, шидес шыматкунда шағындақ бұштарына бір. Кунда келесі пиріншін ұшылза шүрені бек кына, шағындақ келі бір шуды шутны бұғытыра. Калашса татылдымыре пин, Василий Петрович шыры мыйықне ягат каласа илчі. Шынзем шыппын кына сымақлашы. Василий Петрович варринчи тенгел чинеларчы. Хал юлдашсем, теревыл, мана ак мін каласа барар. Иртне эрнере ашта мінле хыбар хонар пульче, рабочисем мін самахлашы. Пыштарыны шинзем шагынбек пәчік бұғызенче темеже хутта болса көрні. Шу бұғаденче вырзарны сенче, бізем кадари вырмансенех шитсе келетчіш. Малданласа хойсен калас самахесене хойайманныбе калаймасчыш. Пыра келе хонық Хал итлеме шеш бұқытна Клавди ширемелле шитнехер, пусма фабрикинче әшсеммінде бұны жинчен каласа Иртне күнсенче унда вунсағыр ачана әже біренме илне иккен. Ачисен бұрды шамбырқта хыткан, вун бишшерен аслы пірреде жук. Халліге бізіне пір пуста юлемеші, пысык кисем ажасене пит хірхенеші, шақ мәскенсене Мэншін халех чардамага кизечі кешіші деші. Терес калаш рабочизем. Сивінеген чуна вудкаварба ожыдайманныне білеші візем. Тада мен. Энер тада пір рабочы, шамры хавал, фабрикара ултымы шылғына ішлеттереш, Шабах әшірен туғас умен сылдым алдыне хулдаранах шөтірнекпе хуштарчы. Мінлі апла. Мінде дедер. Унпеки пирен иртне уйыхрада пулнычышке. Эшлене шердесем детем, рабочизем шедерне станогесене хамапамынбе вице картлама десе темеше хуттагаланычы. Пушлықсем шуда илмеші, халде битменха. Кун бара, шедернеге ынсыртыран пинжак шанны шаклана те, машина чунсыр, аллинеде турца кірсе чымлать, кышкырса ячы тупада, пур зымырда эш парақса чупса урайне чепчере юн юқса тульчче. Управляющий килсе кечеде пире хамыр вырына хабаласа Ярминке маркунда шаплах пақсадыма хавар эшере ан парахыр, деть. Ышта лешреш вара ына, худа кереспек витре улька. Таш ташык лесе гайреш, плеймесрех пілеймезірех юлдымар. Киленче хоен вада амышы бурикен, ике печек ачидет, ареме ухмаға тухаспек мағыр сапычы. Мағырма мар, шағын сайбилен унбек бұлзан. Чимірға юлдашсем, Пүлчі Василий Петрович пір лекшей, есі білім бірге аназын, біліме шендереген шынна хыватлы детпірі бір. Улькаба Клавдия каладыпха, эсир ыран, бізен кілне қайза келер. Хуркураган кілдішне халлеге ошасы мақпада бадыр. Ундан візене мінбе пулышма бұлдараса пірле шутлыбыр. Василий Петрович хойсымахне каласа шеш пітерчі, тебір пілімрен үлка амышы, хырымламас шуды самавар, шықлесе кечі. Мені, чармандардым хазире, віричей іштерес шынчышке. Каплае бір санада канышпамас пыртықлажы, ларны шерден шекленчі Василий Петрович. Тыгакне пәдембе хабара, Чыттарзан пире кунда тепре килсе курма намыста пуле. Меха шакна кыштах сахар таврашы туянмалық та пулин пулдыр. Улькамыш не виш тенгелі худ укша кылар затасы. Акенте, теленчелеші, укша барашыны? Эй-хей-хей, пире есір пуйдарса хабарашшыншке капла, тупада? Ун пекишен халичен укшамен илсе шилыхакемен, шүлге туры пире ан анхуштыр. Хамыр дене жынна килішмеске унбек хына бұлза жүреме тұхлачы, чын каладып килішмест, шинеточы Василий Петрович. Кунда эбир таван патне жүренебек кайы бірда, кашны килмесерен шапла чырмандарматы тынзан пире хывалазақ ямалла булать. И унбек шутлама юради, шекленерек каларе улькамышы, касан турбас етпір, калазан зымақ, Халяк, итлес мар, итлес мар дәні шірден сирин сымақыр ман айып тумари мана езір шабыншын, черем ұжылзақ кайры. Кунда езір хамырбек нужа азап чытса бұрынаган шинсен хутне кірсе калашадыр булас, бұлас. Табда сире ыры сымақыршын. Укшар біргі пули пульмей чейшінех укшара анды калырха. Чей батне кыштақ сахырбекки кирде чейкен Сахыр илсе килде манне. Эпин аванда, херем, улма де, кілзелар чагында. Василий Петрович алдынчи укшине леші лешіде илешін марчы. Василий Петрович кымылы юласа зисре, келмесен вылтепрегінче, келмесенде бұлдары. Унбек юрамаст, шуғышласа илчі улька, укшине ирексірден бек илмелле бүлчі. Әнде тепрехінче чибердерек абат хадырде бірға, тере барабыл. Шинзем сәдел хушине ларза бери ешмеді Василий Петрович варринче ларать, унба юнашар, тухтар, херринче, аты бушмак фабрикинче шей, лекшей, тебіренче, үттізем. Лекшей, тере Василий Петрович, мен де халунда иртни эрнере, хужар кашни ішлеген шиндан вишшер бус кацаюлашын денетші. Василий Петрович, хавасланса бұштары лекшей. Сан канашна итлесе әшлегенсен пурде пәр кавара кечеш. Эш үкшіне пәрі илеген булмаре. Пире ахалде сахал парашы, урыхран чытма бұлдарай маспыр, хужа пире кашны ұйықра пірер денге хой хуш сабадыр, вара әліхі пегех эшлеме тухатпыр десе кандура хыбар жидердемір. Пирен қыт кугар иккенне піледерінде, Хайхискер мін тумалла, пәр күн ирдет, эше тухаган те бір күн ирдет, шаплақ бұмашы, вишіміш күн хіне хужа бұр әшлеген сене де кантура пұштартаржы. Пыдымыр, хужа малдан ласа сымақне пирін бечі берек пұшлары, үгіде кірден бектават, бұр сымыра да хал ювір келеттет, сирехер хене деп кезе сүбілдедет. Хамыр ешшізем де бұлмарыш. Шабақ, Херхенсе калашатын пулсан, серен кенгі шер құшса дүйле Он Унсырын париде эше тұқмас бір десе кутына бедемір. Бірін сымақ хұша не каймаре күрінат. Пұрсымыра да әшрен кыларса ярасыбе хыратмадыдынчы. Кам хойне әшрен кылар мар, ыран ирбе ирех әшлеме келдер, дері. Әшлеген шын әшсір тұнсықладенде, әші тұқасы қывырдан келеттерімір хұшана. Мен де васиеден, Эшрен кыларса ярасынчен, хұракансем хамыр хушыра вишін таватын тупынчыш. Теттем халық шау, бізіне айыба кіртмешук. Анчах бізем хойсем тілін мен тавайчыр. Фабрикына пырса он гун перен келесе жүрені де тұқса кайна. Хайхи хуша пұрсымыра да тебір худшын Тада хойшуғышы бекелештересшін пиремен, урық шырдеді де тұпма пулдарат бірға пір бадырақ шин бұры берен. Шам фабрикара ширім шулаяхын ішлет, онае оста осташин бірінне құрат бір. Хуша хойсымахне каласа чен алық патнелі шулдыдре. Ес ышта каядын, тесе үйтірі хуша. Рашу илме, тесе хварчелеші, камын әнзі құланрақ үшледір. Мана кепек үшлезет үлені шир ширлақтармас дері. Унғышын әбірді шықлендемір ытысене эшлеме илерех, эбир пурсымырда каят бір детпір. Ятлашса да мар чиберех смахлат бір хамыр. Пілсех тұрат бірға, пире кыларса ыттысене илсен эше біренсе шидеричен ай-ай тар юқтармалла. Халхи эшлегенсене пір харыс кыларса яны хушана пит пысык сиен күне пулетче. Ан кайырха, дере пире хуша, ан кайыр, калаша пыр, дере. Чарынса үнденнелле пықрымыр, хамырса мақшавын бек ккына тесе каллех тұқса каймады дындымыр. Келеше деп, келеше деп, чун илес шызем, тесе кышкырчы хайхискер. Эрне шидет эзір эшлеме бірақны, дері бұл. Малашне шавын майлы хытланадыр бұлсан, сире влаш алдыне парасы кына юлать, тере. Шылне шырцада бұлін хұжа бире, пірер денге хұшса бама пульчы. Эшлегенсем халпур дехе бірдеші, Тәрес турымыр деші Шапла осакер жавы, хамыр хушана.